Եթերում Վարդուհի Բաղդասարյանի հեղինակային հոգևոր դարձ հաղորդաշարն է։ Ձեզ ողջունում են հեղինակ եւ արող Վարդուհի Բաղդասարյանը եւ հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյանը։ խոտը չորանում է, ծաղիկը թափվում, բայց տիրոջ խոսքը մնում է հավիտյան, ասում է Եսայի Մարգարեն։ Բարեկամներ, տպագիր խոսքը որպես հոգևոր քարոշչամիջոց թեմայի շուրջ է օրվա մեր հյուրի Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի Վաչե եւ Թամար Մանուկյան Մատենադարանի եւ հրատարակչական բաժնի տնօրեն արժանապատիվ Տեր Արարատ Քահանա Պողոսյանի մեկնաբանությունը։ ելից գրքում կարդում ենք. «Մի օր, երբ Իսրայելի ժողովուրդը տեղավորվել էր Սինա լեռան ստորոտին, Մովսեսը բարձրացավ լեռան գագաթը հանդիպելու Աստծուն։ Այնտեղ Աստված նրան քարե տախտակներ տվեց, որոնց վրա գրված էին այն 10 պատվիրանները, որոնք պիտի պահեր Իսրայելի ժողովուրդը։ Տիրոջ ամեն խոսք բանավորին զուգահեռ ունեցավ նաև գրավոր տարբերակը։ Ժամանակի ընթացքում խոսքը գիրուգիրք դարձավ, թարգմանվեց ու տարածվեց Աստծո ստեղծած աշխարհի բովանդակ ծայրերում։ Գրավոր խոսքը Հայաստան հասավ 5-րդ դարի արշալույսին, երբ Հայաստանում վաղուց արդեն քարոզվում էր քրիստոնեությունը եւ քրիստոնեությունը հրճակվել էր որպես պետական կրոն։ Գրի ու գրականության միջոցով ասո խոսքի տարածումն ու քարոզումը դարձավ ավելի հասանելի, հավաստի, մատչելի, տպավորիչ, ազդեցիկ ու անանցանելի։ Մինչև տպագիր իրականությունը անդրադառնալուն, թե տպագիր իրականությունը անկախ նրանից դա գիրք է, թե բարբերական մամուլ, քարոշչության մեջ ինչ տեղ եւ դեր ունի, պետք է անդրադառնալ մեր նախորդ շրջանի, միշ տպագրական շրջանի գործունեության, այսինքն ձեռագրական հարուստ ավանդույթին։ Աստծո խոսքի քարոշչության ընթացքում դեռևս առաջին դարում, երբ Քրիստոս քարոզել էր, համբարձվեց, եւ ներկաները կային, ապրում էին եւ Քրիստոսի խոսքերը լսել էին Բերնեբերան փոխանցում։ Բայց ժամանակի հետ տասնամյակներ անց անհրաժեշտություն նկատեց, որ Տիրոջ խոսքերը այլևս անհրաժեշտ է գրի առնել, որովհետեւ այն սերունդը, որ ապրել էր Քրիստոսի հետ, Քրիստոսի կողքին, անմիջապես ականատեսի կարգավիճակով մասնակցել բոլոր այդ գործողություններին, լսել այդ ամենը, այլևս աստիճանաբար խեղաթյուրվում էր, փոխակերպվում էր, որովհետև բերանից բերան անցնելուց հետո ավանդույթը այլևս կտրվում էր իրականությունից։ Հենց սա նկատի ունենալով է, որ առաքյալները հենց առաջին դարում սկսեցին նախաձեռնել իրենց տեսածը կամ ականատեսներից պատմվածները գրի առնել եւ այսպես ստեղծվեցին ավետարանները, առաքելական թղթերը եւ հետագային ամբողջ Աստվածաշունչը։ Մինչ այդ մենք ունենք արդեն փորձառությունը Հին կտակարանի պարագայի եւ մարգարեները կամ տարբեր հեղինակներ, շուրջ 40 հեղինակներ ստեղծեցին Աստվածաշունչը։ Եվ Աստվածաշունչը դարերի ընթացքում արտագրվեց, բազմացվեց, ընդօրինակվեց ձեռագիր կերպով եւ այդպես քարոզվեց Աստծո խոսքը։ 5-րդ դարի սկզբին Աստված խոսեց հայերեն։ Մեսրոպաստեղծ Բայբուբենի ստեղծումից հետո Աստվածաշունչը շատ արագ թարգմանվեց հայերեն եւ նաեւ հայ ընթերցողը գրաբարով կարող էր կարդալ Աստծո խոսքը։ Աստվածաշնչի թարգմանությունից հետո այդ թվում եւ հայ իրականության մեջ ստեղծվեց հայրաբանական հարուստ գրականություն, որն իր պատվավոր ու անփոխարինելի տեղն է զբաղեցնում քրիստոնեական ամբողջ գրականության մեջ։ Բայց ինչպես հայտնի է, ձեռագրերը, ձեռագիր ունենալը, ձեռագիր գրելը եւ կարողությունների մտավոր խոսքը գիտելիքի մասին եւ նաեւ նյութական կարողությունների հարցեր եւ աստիճանաբար Ձեռագիր ունենալը դառնում էր թանկ հաճույք։ Ձեռագրերը հիմնականում ստեղծում էին իշխանների պատվերներով, բարձրաստիճան հոգևորականների պատվերներով, դրանք հիմնականում պահվում էին կաթողիկոսարանների գրադարաններում, հարուստ վանական համալիրների վարդապետանոցների գրադարաններում եւ པարզ ժողովրդի մոտ ձեռագիրը կարծես թե հասանելի չէր։ Հետևաբար Աստծո խոսքի քարոշչությունը, քրիստոնեական դաստիարակությունը, կրթությունը վարդապետանոցներից դուրս, դպրոցներից դուրս կատարվում էր բանավոր կերպով։ Ամեն մարդ եւ ամեն ընտանիք չէ, որ ուներ հնարավորություն իր մոտ ունենալու այս կամ եկեղեցական հոր գրվածքները, դրանք լինեն թարգմանական թե ինքնուրույն Եվ մենք տեսնում ենք, որ 15-րդ, 16-րդ դարերում արդեն Աստվածաշունչը այնքան սակավացել էր հայոց աշխարհում, որ Գլիկիո կաթոլիկոսներից մեկը նամակ ունի ուղված Հռոմի Պապին, թե անհրաժեշտություն կա, որ เป զի տպագրվի հայերեն Աստվածաշունչ, որովհետև Աստվածաշունչի քանակը 1 տասնյակից չի անցնում։ Գուտենբերգյան գյուտից հետո ավելի մեծ հնարավորություն ստեղծվեց Աստծո խոսքի քարոշչության, կրթության, գիտության տարածման համար ավելի լայն հասարակության շերտեր ներգրավելու։ Հենց այդ ժամանակաշրջանում 15-ից 16-րդ դարերում Հայաստանը գտնվում էր թուրքական եւ պարսկական կայսրությունների ճնշումների ներքո տարբեր կառավարիչների օտար օրենքների ու մշակույթների արկայության պարագայում կազմակերպել Աստծո խոսքի քարոշչությունը, զբաղվել գիտության եւ կրթության գործերով չափազանց դժվար էր ժամանակակիցների համար, բայց ի պատիվ իրենց մեր հայրերն իրապես կարողացան հաղթահարել ժամանակի քաղաքական, տնտեսական, կրոնական արգելքներն ու դժվարությունները, կատարելով հոգեվոր սխրանք։ այսօրվա գիտությունը մեզ գալիս է ասելու, որ առաջին հայերեն գրքերը լույս ընծայվեցին 1512 թվականին Հակոբ Մեղապարտի կողմից։ Մինչ այդ էլ արդեն 1512 թվականից առաջ եվրոպական մի շարք հեղինակներ իրենց օտարալեզու տպագիր գրականության մեջ հայերենով նախադասություններ ունեն տպագրված։ Նույնիսկ տպագրված է տարբեր ազգերի այբուբենների շարքին, ի թիվս այլ այբուբեններ, նաև հայոց այբուբեն, այսինքն հայերեն տպագիր արտահայտություններ մենք տեսնում հասնում ենք մինչև 1512 թվականը։ Այս ամբողջ դարաշրջանում 16-րդ դարից սկսած հայոց եկեղեցու ամենայն հայոց կաթողիկոսների ուշադրության կենտրոնում եղել է հատկապես Աստվածաշնչի թարգմանությունը։ Զուտ հենց այն պատճառով, որ Աստծո խոսքը պետք է գրավոր կերպով, հասկանալի լեզվով մուտք գործի ամեն ընտանիք։ Որքան մեծ էր Աստծո խոսքի գրավոր տարբերակով ամեն հայ ընտանիքի մատուցումը, այնքան սահմանափակ ու սուղ էր տեղում տպագիր գրականություն ստեղծելու հնարավորությունը։ Հայոց կաթողիկոսի հրահանգով կրթության մշակույթի գործիչներն ամեն կերպ փորձում էին ստեղծել տպարաններ, որն այդպես էլ հայոց երկրում չհաջողվեց։ հայկական տպարաններ հիմնվեցին հայրենիքից դուրս եւ հենց այդ տպարաններում էր, որ առաջին անգամ լույս ընծայվեցին հոգեվոր գրականություն, այնպիսի գրականություն, որ ոչ թե նեղ մասնագիտական եկեղեցականներին էր անհրաժեշտ, այլ այնպիսի գրքեր, որոնք անհրաժեշտ էին հայ վաճառականներին, հայ հավատացյալներն ասենք օրինակ օրացույցային նշանակության գրքեր էին լույս տեսնում հենց 1512 թվականի հրատարակություններն էլ իրենց բովանդակությամբ առնչություն ունենալով եկեղեցու եւ հոգեվոր գրականության հետ իրենց նեղ մասնագիտական այսպես շրջանակը եթե այդպես սահմանենք ոչ թե եկեղեցական միջավայրներ այլ աշխարհիկ միջավայրներ հայրենիքից դուրս հիմնված տպարանները հենց այդպես էլ առաջնորդվում էին աստիճանաբար պետք է տեղի ունենար մասնագիտական եկեղեցական գրականության տնտեսության ներգրավումը տպագրական ոլորտ։ Ասեմ, որ առաջին շրջանում տպարանների հիմնադրման շարունակվում էր ձեռագրեր ընդօրինակելու ավանդույթը, որը մեծ ազդեցություն ունեցավ նաև շուրջ մի քանի հարյուրամյակ նաև հայերեն տպագիր գրքերի վրա։ Տպագիր գրքերում հատկապես հրատարակիչները փորձում էին արտացոլել այն ավանդույթները եւ գեղագիտական այն սկզբունքները, որոնք օգտագործված էին դարեր շարունակ մեր ձեռագրերում։ Դրա համար, երբ որ մենք տենք մեր վաղ շրջանի տպագիր գրականությունը, շատ նմանություններ կգտնենք եւ տառատեսակների, եւ զարդանկարների, եւ գրքերի բովանդակության, կառուցվածքի մեր տպագիր եւ ձեռագրիր գրքերի հետ շատ համեմատություններ կարող ենք ունենալ։ Եվ տպագիր մամուլը, տպագրությունը որպես այդպեսին հիմնականում կենտրոնացավ առաջին հերթին աղոթագրքերի, այնուհետև ծիսական գրքերի, որովհետև վանքերին ու եկեղեցիներին պետք էին ծիսամատյաններ, այնուհետև հոգևոր գրականության, որը արդեն անհրաժեշտ էր եւ հոգևորականներին եկեղեցական միջավայրում իրենց կրթությունը, գիտությունը եւ իրենց ժամասացությունները կարգավորելու եւ նաեւ հավատացյալներին, որ այս ամենի մեջ լինեն եւ հետևեն։ Եվ պետք է ասել, որ ամբողջ աշխարհով աշխարհում 1, կարելի ասել այդ օրվա հայտնի աշխարհում 1, հատկապես Եվրոպայում 1 տարածվեցին հայկական տպարանները։ Մի քանի դարեր շարունակ անընդհատ ստեղծվում եւ մի քանի տասնյակ 1 ստեղծվում էր տարբեր մայրցամաքներում, տարբեր աշխարհամասերում տպարաններ եւ բավականին շատ գրականություն տպագրվեց։ Գրքեր տպագրելուց բացի, երբ ժամանակները փոքր-ինչ բարենպաստ ու բարեկեցիկ էին դառնում եւ նյութական հնարավորությունները թույլ էին տալիս, տպագրիչները մտածում էին պարբերական մամուլ ունենալու գաղափարի շուրջ։ Ազդարարի տպագրությամբ արդեն 1794 թվականին Հարություն քահանա Շմավոնյանը Հնդկաստանի Մադրաս քաղաքում հիմնադրում է հայ պարբերական մամուլի հրատարակչությունը, տպագիր մամուլը ավելի արագ էր, ավելի տպականակով շատ եւ ավելի հեշտ էր մտնում հավատացյալի տուն։ Իր մեջ ներառում էր եւ կրոնաբարոյական թեմաներ, եւ տեղեկատվություն, եւ այդ ավանդույթը բարեբախտաբար շարունակվեց առ այսօր։ Անշուշտ տպագիր մամուլի զարթոնքը 19-րդ դարն էր Թիֆլիսը եւ կարող ենք ասել 19-րդ դարի վերջին երկրորդ կեսից սկսած մինչեւ 20-րդ դարի առաջին քառորդ բազմաթիվ բազմաթիվ նշանավոր պարբերականներ հիմնադրվեցին եւ իրենց գործունեությունը ծավալեցին եւ առանց դրանց ուսումնասիրման անհնար է պատկերացնել հայոց պատմությունը, հայոց եկեղեցու պատմությունը, այդ օրերի քաղաքական, հասարակական, մշակութային կյանքը առանց այդ մամուլը ուսումնասիրելու։ Բնականաբար այդ մամուլի մեջ, եթե թերթենք, շատ էջեր նվիրված են կրոնական թեմաներին՝ եկեղեցու պատմությանը, եկեղեցաբանությանը եւ հատկապես այդ օրվա եկեղեցական իրադարձություններին, որոնք այսօր չափազանց կարեւոր են այդ օրվա վերաբերյալ գիտական, գիտահանրամատչելի ուսումնասիրություններ անել եւ ողջել պատկերը այդ օրերի եւ եկեղեցու կյանքի եւ ընդհանրապես հայ ժողովրդի։ Այս առումով ավանդույթները շարունակվում են։ Հայոց եկեղեցում տարբեր աշխարհամասերում արցամաքներում հիմնադրված են կրոնական թերթեր, պարբերականներ, հանդեսներ հայալեզու եւ օտարալեզու, որոնցով եւ քարոզվում է Աստծո խոսքը, որոնցով եւ զարգացում է գիտությունը, հայագիտություն, աստվածաբանություն, կրոնագիտություն, սուգահեռաբար նաեւ շարունակվում է բարբերական մամուլին զուգընթաց նաև տպագիր գրքի ավանդույթը եւ բարեբախտաբար պիտի ասենք, որ դեռևս 1771 թվականին իր երանելի նախորդների նույն մտածումները, նույն նախանձախնդրությունը գիտակցումը ունենալու արդյունքն էր, որ մայր հայրենիքում 1771 թվականին հիմնվեց առաջին տպարանը, որը առ այսօր գործում է եւ իր մամլիչի տակից կարելի ասել մինչև 700 անուն գիր ու գրականություն է դուրս եկել, այդ թվում մի քանի տասնյակ պարբերական մամլ խոսքը գնում է Սիմեոնյան տպարանի մասին, Սիմեոն Երևանցի կաթողիկոսի, որը ոչ միայն տպարանը հիմնեց, այլ նաև 1-2 տարի անց նույն տպարանին զուգահեռ կողքին հիմնադրեց նաև թղթի գործարան, որը նույնիսկ այսօրվա 21-րդ դարի մտածողությամբ եւ գիտակցությամբ բավականին սխրանքի հասնող գործունեություն էր։ Այս առումով հայո աստծո խոսքի տարածման, բազմացման, յուրաքանչյուրի տուն մտնելու, յուրաքանչյուրի ձեռքում հայտնվելու եւ յուրաքանչյուրին բանավոր խոսքից զատ առանձին սերտելու հնարավորությունը մեծապես կապված է եւ կախված է տպագիր գրքից եւ տպագիր բարբերական մամուլից։ ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա թողարկումը։ Տաղավարում հյուրընկալվել էր Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի Վաչե եւ Թամար Մանուկյան Մատենադարանի եւ հրատարակչական բաժնի տնորեն արժանապատիվ Տեր Արարատ քահանա Պողոսյանը։ Հեղինակ եւ արող Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյան։ Աստված ձեզ հետ կհանդիպենք